บุ๊กทูสิบเซปูลูเมื่อวานวันนี้ พรุ่งนี้เคมารินฮาริอินีเบสอกเมื่อวานเป็นวันเสาร์ค e มารินฮาร i s ั b ต u เมื่อวานผมไปดูหนัง Kemarin saya ke bioskop หนังน่าสนใจ Filmnya menarik วันนี้เป็นวันอาทิตย์ Hari ini hari Minggu วันนี้ผมไม่ทำงาน Hari ini Saya tidak bekerja ผมอยู่บ้าน Saya tinggal di rumah พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Besok hari Senin พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก Besok saya bekerja lagi ผมทำงานที่สำนักงาน Saya bekerja di kantor คนนั้นคือใคร Siapa itu คนนั้นคือปีเตอร์ Itu Peter ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Peter adalah pelajar คนนั้นคือใคร Siapa itu คนนั้นคือมาตา Itu Marta มาตาเป็นเลขานุกราน m a r t เ seorang sekretaris ปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกัน Peter dan Martha berteman Peter เป็นเพื่อนของมาตา Peter merupakan teman pria Martha Martha เป็นเพื่อนของ Peter.